Cheloone cae aetos. Cheloone aetu e deito hiptas thai auten didaxai. Tu de parainuntos porro tuto tes fuseos au tes einai, e ceine mallon tei de esei proseceito. Labon un auten tois onyxi, cae eis hypsos anenenkoon, eita fecen. He de κατά petron pesusa sunitrebe. Ho muthos de loi hoti polloi en philoneikiais ton phronimoteron paracuusantes he autus eblapsan.